Elisabeth Jacques de la Guerre estis franca musicistino, clavicenisto cae baroca componisto de la decsepa iarcento. Si nascigis en Pariso, en familio de musicistoi cae fabricantoi de instrumentoi. Elisabeth ricevis fruan musican educadon de sia patro, quiu presentis sian quindiaran filinon en Versailles por concerti sur claviceno antau la regio Ludovico la de La regio tu reconis sian talenton cae farigis sia maximuma subtenanto. La cefa franza gazeto de tio epoco, Mercure Galant, prescribis Elisabeth kiel la mirindajo de nia iarcento. La cron nomo de mirinfano acompani sin tun sia tuta vivo, cae iom casis sian exer ordinaran talenton quiel interpretistino, cantistino, cae componistino. Quiel adoles cantino, si estis acceptita en la franzan cortegon, quie sian educadon controlis proximulo de la regio. Si restis ce la regia cortego, si si translocigis al Versailo, ca in 1784 si et sinigis al organisto Marin de la Guerre ca revenis al Pariso. Tie si instruis en privata lezionoi ca componis. Crome, si plu concertis heime ca tra Pariso cun granda successo. Ciui grandai musicistoi de la urbo audi ludi la clavicenon. Sia unua publicigita verco estis unua o libro de clavicenai pezzoi. Presita en 1687, ciam si estis nur dudec du iara. Tiu tempe, nur du aliai fransai componistoi publicigis vercoin por claviceno. Si componis ancau baleton, la ludoi honore al venco, cae aron de triopai sonatoi, cioi estas inter la plei fruei franzai exemploi de sonato. En 1704, financita de la regio, Elisabeth Jacques de la Guerre premieris sian solan operon, Cefale e Procris, ce la Regia Academio de Musico. Gi estis la unua opero verkita de virino en franzio. En gi, Elisabeth lerte confundis la nazian franzan stilon cun ital tilai passeioi. La musico estis bride verkita principe le instrumentae au amusai pausoi inter la cefai sexioi. En 1700, si vid vinigis cae perdis sian solan filon en la agio de dec iaroi, cae restis en malgioia profesia silento dun sep iaroi. Poste, si de nove comensis sian vivon per musico, ci foie, ciel siai santempuloi, esplorante la nova in itala informoin de la sonata cae cantato. Si montris cae exter ordinaran sentemon en la italetza estilo de siai violonai sonatoi. Si creis intelligentain harmoniaen sequenzoin, formante la diversain stilain registroin. Tiei vercoi estas sen dube fundamenta contribuo en la evoluo de la franza sonato. Tamen, si daure presentis sian colecton de clavicenae pezoi. Ili estas frua exemplo de la nova gendro de accompanatae clavicenae vercoi, quie la instrumento estas usata en deviga rolo cum la violono. Si nomis ili kiel clavicenae pezoi, quioin oni povas ludi sur violono cae sonatoi por violono cae claviceno. Si revenis al vocia componado cun la publicigo de du libroi de franzai cantatoi, quiui estis siai lastai publicigitai laboroi. Elisabet musicis ilin belege, usante efican ripeton, chanjoin inter majoro cae minoro, Creante aparte emotsian momentoin, de tiam, jis schia morto, Elisabeth ion pos ion retirigis de la publica vivo. Elisabeth, chacet de la guerre, estis uno er la mal multei agnosquitae virinae componistoe de sia tempo. Male al multai el schiai santempuloi, si componis en plei diversai formui. Siei talentoi cae atingoi estis reconitai de Titon de Tilet, conata biografiisto, quiu aliugis al si locon en sia Franza Parnaso. Ciam si estis nur dudec ses iaragia, la citagio de Titon de Tilet digas, si havas mirindan faciletson por ludi preludoin cae fantasioin spontanee. Foie, gi improvisas unu au alian dun tuta duon joro, cum melodioi cae riharmonioin tre divers spezai, cae cum la plei bona ebla gusto ravante multain sien auscultantoin.